Otsailak sei gaur ostirala da eta berri hon albistegia duzue berrio zari irratiaren albiste mankizuna Ze titularrarekin erekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi berriketan ikuskizuna bertan bera gelditu da. Flamenkoa eta txalaparta uztartzen dituen berriketan ikuskizuna bertan behera gelditu da bai. Bihar elurra eta izutza bere horretan jarraituko duela artistak berriozarrera agarraiatzeko zailtasunak izanen dituztela ikusita ikuskizunaren emanaldia atzeratu da eta ondorioz bihar larumatarekin hau utxi geldituko dira berriozartarrak hori bai ikuskizuna zapriliaren emeretzian gozatzeko aukera izanen dute. Urrengo astelenarekin hasiko da aurre matrikulazioak mendialdea eskoletan. Urtero bezala, heldu da familiek hiru urteko seme alabak eskolan matrikulatzeko unea, une garrantzitsua da izan ere bizitzako garairik garrantzitsuenean seme alabek jasoko duten hezkuntza aukeratu behar baitute, berriozaren lehen hezkuntzako bi ikastetxe bateratu ditugu non de ereduan edota apain pain ereduan matrikulatzerik dagoen matrikula egiteko EPA urrengo astelenean hasi eta otxailaren amairura arte zabalduko da. Ankaz gora, Instagram bidezko gaztentzako argazkileiak eta iritzi da geurera. Fundazion Kaja Navarra eta Euskaltzaleen topaguneak antolaturiko lehiaketak, gazte eta Euskararen arteko harremana argazki bitartez eslatzea du buru. amabi hortzi urte bitarteko gazteek argazkiak aurkeztu alko dituzte beti ere lehiaketaren izenak agindu bezala, argazkia hankaz gora egiten bada, ala izanik argazkiak bidaltzeko, Instagramen hankaz gora 2000 amabostera beltzailea jarraitu eta gero bakoitzaren argazkia etiketatu beharko da, hankaz gora izenez bi xari egonen dira biak bosteun eurokoak, bata Instagramen argazkirik bozkatuenaren egilearen zat eta bestea. Epaimaiak aukeratuko duen argazkiaren zako, lehiak eta martxuaren ama arte gauzatuko da, beraz animatu gazte. Eta ostiralero bezala berriozarko futbol elkarteari dagozkion partiden informazioa luzatuz irekiko dugu kirolen atala aurrera garazi. Erregionalean neskak atxeden hartuko dute asteburu honetan mutila kaldiz atxedenik ez, zigandean altxasu izango dute lehiakide atxaldeko irut erdietan berriozaren jogatuko den partidan gazteak larun batean guizeko amar terdietan arituko dira etxarri aranatzen aurkan nun eta etxarriko zelaietan kadeteetan a eta b taldekoen partidaak katzeratuak izan dira, beraz haste uru honetan partida gutxi eta atxeden haunitz berriozartarrek hartuko dutena. Horixe futbolari dagozkion partidak eta orain mendialdeak kirol elkarteko saskibaloi sekzioari dagozkionak. Senior Malian, eskak, onzin edaren aurkaliatuko dira, larun bat honetan, atxaldeko zazpiak eta amarretan berriozarko polikiroldegian mutilak aldiz, xabi kanpoan, zizur nagusian, megakalzado, ardoi, izango dute lehiakide, larun batean eguerdiko amabietan jokatuko den partidan. Kadete eteetan mutilak Navarro Biosladaren aurka egin dute lanu batean goizeko amar terditan hauek berriozarko, polikiroldegian aldiz neskak larra biden Navarro Biloslada Z taldeko neskak izango dituzte aurkari azken hauek larun batean lehiatuko dira goizeko amaiketan Eguraldiaz mintzatzeko unea du orain zer diogarko iragarpenak garazi. Odei gutxiko goiza dugu xabi, baina eguerdiko orduak iritsi alazerua, odei txugongo dela dio gaurko iragarpenak, ondorio zaparra da txikiak botako ditu, elur eran, iun metro inguruan iparraldeko aize bizia ibiliko da bolada gogorrekin, eta temperaturei dagokionean aldaketarik ez, eta gaur beraz, zotza eta izotza berriz. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko eun puntu zortzean edo orduro interneten eguzkiplaza.neten. Música